tugeze ku isaha imwe y'ijoro irenga umunota umwe muri studio za Radio isanganiro ni umwanya w'amakuru mu kirundi avugwa kuri uno mugoroba ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira isekeza ryo gupima ikivunga umugera wa kovide cumi n'icyenda byatanguwe kuri uno wa mbere ibibanza bitatu nibyo byatunganijwe mu makumyabiri na tatu agize igisagara ca bujumbura kugira ngo icyo gikorwa kirangurirwemo abanyeshuri baherutse gukora ikibazo cya leta cyo mu mwaka w’icenda aho bukera barerekwa amanota yabo muraza kubyumva murano makuru turababwira n'amakuru y'inkino yaranze indwi twaraye turangije kuri mikoro muri kumwe na fide d'antoine sabimana utumwa amajoro bashikira niyeme tuse mutebutsi mu mwanya idonido ry'ano makuru ibikorwa byatanguye nk'isaha zitatu zirenga gato ubushitse kuri ibyo bibanza arakaraba mu ntoke hakoreshejwe uburyo bwa honyorukarabe agaca ahabwa n'agafukamunwa n'abaganga nabo nyene bambaye imyambaro ituma bikingira mu kurindira ko bapimwa abantu bicara mu buryo bwubahirije umwanya hagati y'umwe n'uwundi ibyo bita disitansiyo fizike abenshi mu bipimishije bavuga ko atabimenyetso ntabwo basanze umuntu ayirwaye twipe ndayimaranye nk'indwi amakuru twakuye muri bamwe mu bacecuru amagara y'abantu bari kuri ibyo bibanza avuga ko inyishu kuba batoye ko uwo mugera aca yironka bukeye kandi ko n'imiti aca yironswa ah, no ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku ishuri ryigisha imyuga etesi kamenge kugeza ku isaha zine zo mu gatondo kuri uno wa mbere abari bitabye bari bababa amajana abiri ingingo zo kwikingira mugera wa corona zari zubahirijwe harimo no gusigirwa umwanya w'imetero hagati y'intebe n'iyindi muri icyo kibanza nk'uko bishimangirwa na muganga Eliane nkengurutse ajeje gutunganya ibikorwa muri icyo kibanza muganga Eliane nkengurutse nkengurutse avuga ko ibikenewe byose byari byakozwe kugira ngo icyo gikogwa kizogende neza kandi akamenyesha ko muri icyo kibanza bafite ubushobozi bwo gufata ibipimo ku bantu bari hagati y'amajana abiri na mirongo itanu n'amajana atatu muri ivyo bijanye n'umugera wa coronavirus nyene mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bamenyesha ko abantu majanane aribo bapimwe umugera wa corona kuri uyu wa mbere wisekeza ryo gupima abantu bafite ibimenyetso by'uwo mugera muri meri ya Bujumbura isekeza ryatanguye kuri uwa mbere umushikiranganje w'amagara y'abantu agashimishwa n'icyo giti muganga tade ndikumana akamenyesha ko inyishu z'abipimishije bose kuri uyu wa mbere zizoboneka ni nkuru ya Moise misago Abantu barenga amajana ane mu gisagara cya Bujumbura bari bamaze kwipimisha gushika ku muhingamo kuri uyu wa mbere umushyikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida agashimishwa n'icyo giti giri muganga tadende kumana amenyesha kandi ko inyishu z'abapimwe zitegekanijwe kuri uyu wa kabiri twari twateguye yuko ukarama makumyabiri na ushobora kwakira ah, bene gihugu amajana abiri na mirongo itanu mugabo twabonye yuko gushika ubu aya masaha turi ngaha bamaze gushika amajana ane na cumi n'icenda byumvikana yuko bitavye ku bwinshi ari benshi kandi bazindutse turabashimira rero eh, kandi naho biruko leta yari kugira ngo iyo babaye benshi nabo nyine turashobora kubapima bisa bisaba yuko abahinga dufise bakora ijoro n'umutaga babitwemereye kugira ngo ejo inyishu ziboneke turashima yuko abenegihugu bitabye akamo kugira ngo twese hamwe dushobore gutuza kino kiza icyo gikorwa cyo gusuzuma abamaze kwandura umugera wa korona ntikigenewe abanyabujumbura gusa no mu ntara hagati kirategekanijwe nk'uko umushykiranganji ndikumana abimenyesha e, mu ntara twibaza yuko umuntu bitangura bishobora gutangura guhera ku wa gatanu kuko turabya yamaze kwandura bari ngaha mu gisagara cya bujumbura mu gihugu hagati kizobandanya gute nuko dufite ubundi buhinga tuzokoresha aho abajejwe gupima basanzwe bari muri aba mwabonye kugira babyigire ngaha hanyuma zoca baduga mu bitangura kugira ngo bakoreshe ubundi buhinga bwa gene aho bazoshobora kwakira ibipimo byavuye hagati mu gihugu ku ntara ku ntara bakabisuzumira hariya abantu bari ruguru ntibasabwa kuza ino bazoguma hariya tubakira hariya kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka abantu bagera ibihumbi bitatu nibo bamaze gupimwa abagera ku ijana na mirongo icyenda n'umwe basanze baranduye umugera wa korona mugabo umushyiranganje ndikumana akemeza ko muri abo bamaze kwandura icyo kiza ibice birenga mirongo irindwi ku ijana baravuwe barakira twari tumaze gukurikirana kuva mu kwezi kwa gatatu No munsi abo twikeka ko indwara barenga ibihumbi bitatu muri abo twaba twashoboye gutoramo abarwaye ijana na mirongo icyenda n'umwe abo barapimwe baravugwa kandi numva yuko mirongo umunani barenga ku ijana barakina rero tuzobandanya ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagarira abanyagihugu kubandanya bakurikiza ingingo zafashwe zo kwikingira ikiza cya covid cumi n'icyenda nanone kimaze gufatwa nk'umwansi w'igihugu ni kuri no nkuru nyene abakunzi b'urubuga rwa radio isanganiro bagize ico bavuze ko aba wasomye ibyanditswe n'abakunzi ba radio isanganiro akaba ari Ione Isne ko aratubwira rero hari igihe ushobora kuza abarengabo hama bakagenda badapima arangiza avuga ati ku bwanje mbona hari hakwiye gupimwa inzu ku nzu isanganiro inama isumba ingimba tumushimire isine barice ko ano makuru tuyabandanirize mu bijyanye n'umuyaga nkuba aho imyidogo ari myinshi mu banyagihugu bo ku mutumba wa gahaye muri zone rubirizi ya komine mutimbuzi ntara ya bujumbura bidogera abakozi ba regidezo inyuma y'aho babaciri umuyaga nkuba bari bamaranye igihe kitare igihe kitarenze ukwezi hari kuri wa gatandatu w'indwi irangiye bagasaba gutunganirizwa ngo kuko bari bamaze guhagarika ibitari bike ni inkuru ya mugenzi wacu emerisha niyo nkuru nk'ubu mw'iyi minsi itatu yose iheze bataronka amata ndabona ko mumaze iminsi mpomba ku munsi nahora ndonka nk'amahera basi na makeya nkaronka n'ibyo nk'uko babyivugira abo banyagihugu bo ku mutumba wa gahaheni muri zone ya rubirizi komine mutimbuzi intara ya bujumbura ngo bagiye babona abakozi b'ishyirahamwe regidezo baje guca amatara baheruka kuronka bafise imodokari zibiri hanyuma imodoka imwe yari ifise plaque yindi nta plaque yari ifise ikidatahurika kuri bo ngo nuko regidezo yoba ifise ukuboko ko gutanga nuko kunyaga muri regidezo niho bashoboye kuvuga bati na twebwe biradutangaje kubona muri vitime kandi soroga ya regidezo ari lokiriya erokwa abakiriya ba regidezo twebwe abanyagihugu twaba dushika cumi ariko muri abo cumi harimwo bane bari bamaze kuronka amakontere nicyo gituma twitura nka mwebwe abamenyesha amakuru mushobore kudushikira imbere mutubarize izi ngorane zishobora gushikira abanyagihugu nko muri iyi situation cyane cyane ari weekend abasanzwe babeshejweho n'udukorwa dusaba umuyaga nkuba muri ako gace batina uruhombo rudasanzwe nk'ubu mw'iyi minsi itatu yose heze bataronka amata ndabona ko mumaze iminsi mpomba ata mata baronka muri wikende mu gikoni umuryango nkuye ngaha kandi ntongera nkarihanye n'inzu nkuye ngaha ariko ubu atamatara mfise urumva nta na kimwe gishobora gukorwa bagasaba ishyirahamwe regidezo kubatunganiriza mu maguru masha ngo ibintu bitarayangara nuko regidezo yodutunganiriza kibuka yuko abanyagihugu babayeho kubera bariko barakorana na regidezo mu ishyirahamwe regidezo rijejwe gukwiragiza umuyaga nkuba mu banyagihugu radiyo y'isanganiro ikaba yagerageje kubarondera kugira ngo bagire icyo babivuze ko ariko ikaba itarashobora kubaronka abanyeshuri bakoze ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda w'ishuri shingiro basabwa kuja kuraba amanota baronse kuva kuri wa kabiri bivugwa n'umukuru w'umugwi ujeje gutegura ico kibazo ni mu kuri uyu wa mbere abayobozi b'indero mu ntara baza gutora amanota y'abanyeshuri muri uwo mugwi Deo Gracias ninyibuka agahamagara abo banyeshuri gukorera mu mwanya wategerejwe n'umugwi watekanijwe watekanijwe n'umugwi kuko abazosanga haraba harabayemwo kwihenda bafite imitsi itatu uhereye kuri uyu wa kabiri gushika ku munsi wa kane kugira ngo bazobe basabye kurenganurwa ni ukurikira e, ninyibuka kurikira ninyibuka Deo kuri mikro ya Ezekiel ndi kumwe nayo turiko turapakira icyo twise amafeye hoze kugira ngo agende mu ntara zose zigize kino gihugu cyacu ubwa mbere tubatumira yuko kuva ejo isaha zibiri umwana wese yotonda ku ishuri aho yize kugira ngo arabe umwimbu wiwe hanyuma twatanze iminsi itatu ejo ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane yuko abana bose baba bashitse ku mashuri iwabo kugira ngo bakosore hanyuma bace baraba yuko uwakosoye yoba yarihenze aha canke hariya kugira ngo uwo mwana aca asabwa kurenganurwa basanze bihenze bace ubwo nyene bari mu mashuri bafashijwe n'abarimu babigishije bace bakora ibyo twabasabye kugira ngo basabwe kurenganurwa hanyuma twasabye abarongozi mu ma province atandukanye yuko boca babidushikanira hano mu mugwi ku munsi wa gatanu uvuye ngaho Bujumbura ahantu kure ni muyinga ni mu kirundo turazi amasaha yo kuva ngaho Bujumbura gushika mu kirundo turizera yuko zirara zashitse ku ma province cyo kimwe no ku makomine kuko baca basangaho bajya abayobozi b'indero mu makomine kugira ngo bace babitora itwari mu makomini wabo kwese duhamagariwe gukurikiza umwanya kuko tugiye turavuga ati umwana umwe azoze kundwiza ku wundi munsi natwe tuhava bitugora gutunganya nico gituma duhamagariye abana bose yuko ejo ku munsi wa kabiri isaha zibiri yuko bazoba bageze ku mashuri wabo hari umwigeme w'imyaka cumi n'itanu yaba ku mutumba mutara muri komine ya marangara mu ntara ya ngozi yari yayishe atemaguwe imipanga se wabo w'uwo mwana yari yayishwe yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza mu gipolisi marangara bavuga ko amatati y'amatongo yo bari intandaro y'urwo rupfu uwo yikekwa kugandagura uwo mwigeme yamaze gufatwa amatoza y'inyamiramabi ngo akaba yatanguye umugabo wo ku na komine bugenyuzi intara ya karusi asabigwa n'umukuru wa parike y'iyo ntara gufungwa imyaka itanu yongera atange ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana abiri umushikiranganji wamusabiye mushikiriza amanza yamusabiye ico gihano mu ntara y'icese yo kuri uyu wa mbere umwagirizwa akaba ari umudandaza mutwe akaba yabifatanywe ibugenyuzi yafatanywe imifuko itanu yuzuye urumogi ayipakiye mu modoka yiwe mu bwoko bwa Probox uwo mugabo ntabihakana ariko akavuga ko ugura umugi yarapakiriye yarapakiye atarugwiwe dukurikire burezi pascal kararumi yasabiwe gufungwa imyaka itanu gutanga ihadabu y'amafaranga angana n'ibihumbi amajana abiri hamwe n'igurishwa ry'imodoka yiwe yo mu bwoko bwa probox uwo mugabo wo ku mutumba zone na komine bugenyuzi intara ya karusi yagirijwe n'umukuru wa parke y'iyi ntara ya karusi kudandaza ibiyayuramutwe umushikirizamanza wa repubulika nk'uko yabishikirije mu ntara y'icese ya sentare nkuru y'igihugu y'ikarusi intara yo kuri uyu wa mbere uwo mugabo yafatanywe imifuka itanu yuzuye urumogi rupima ibiro ijana ijana na mirongo irindwi na bine rupakiye mu modoka yiwe yo mu bwoko bwa probox wenyene yari karatwara yafatiwe ku mutumba wa bihemba muri komine bugenyuzi intara ya karusi mu ijoro ryo kuwa mirongo itatu mu kwezi guheze uwo yagirizwa ntiyahakanye iryo fatwa ryiwe hamwe n'ubwo rumogi akavuga ko yarupakiye muri komine ya kiganda y'intara ya cankuzo ipikipiki yakoresha muri icyo gihe hanyuma aheza apfungwa imyaka ibiri ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro buraca mugacana ayandi mu nkino bucana yandi y'inkino y'uno munsi tugaruka ku rukino rwa tayokondo aho umugarikizi w'inkino za tayokondo igikorwa jejwe mu gihe cy'amahiganwa ari ugutangaza yisunze amategeko amanota y'abahiganwa ni nkuni bucana yandi y'inkino y'uno munsi na jean marie mayonga na jean marie Ngenda kumana. Ihiganwa ry'inkinoza taekwondo yo rirangiye umuhagarikizi wenyene ni waba afise uburenganzira bwo gutangaza amanota aba yahawe n'abamufasha guhagarikira inkino abo biyita abajije mu rurimi rw'igifaransa ivyo bigashikirizwa na Cipriano Bigirimana arongoye ishiramu ry'inkino za Taikondo mu Burundi haragera igihe rero rukino ruheze mu arbitre gahamagara abajije bose bakazana impapuro bakaca bateranya amanota ubufise menshi niwe baca bagira ko yatsinze iyo bishitse abahiganwa bakanganya amanota ngo baca irindi higanwa bita morosibite mu rurimi rw'igifaransa muri ico gihe utanguye kwinjiza niwe aca atahukana insinzi hagiye mu guteranya amanota basanga bose banganye banganyije baca bagira icyo bita morosibite ni gihe baca bafata bagasubira bakagwana uwutanguye kwinjiza amanota niwe batsinze abajije bo ku meza icyo bita jije do table barateranya amanota hanyuma bagaca yabwira ntumu arbitre bakaca bamwereka uwatsinze uwo ari we nimba uyu yari waruje uyu nawe akaba ari wa bleu bakaba bamweretse ko uwa rouge ari we yatsinze hong song uwabure ari we yatsinze bavuga congo songo bisigura ko ari yatsinze yatsinze uwa ruje cyane yatsinze w'ubururu umuhagarikizi w'inkino za tayikondo mu gihe atangaje ibinyuranye n'ibyo abamufasha guhagarikira urukino bamuhaye uwaramusi shiramu ry'inkino za tayikondo avuga ko baca bamuhagarika guhagarikira amahiganwa aba yimirije baca bamuhindura mu rukino rukurikira ntasubira guhagarikira eh no bivana n'ingene biba byatunganijwe tufa dhimatay bavuze yuko aza guhagarikira inkino zibiri canke zitatu canke agahagarikira inkino zishika zine zikurikirana uwari kumusimbura ahejeje umugabane wiwe wo guhagarikira uheze niwe acamukurikira mu gihe bamuhagaritse yakoze amakosa nubwo biruko Cipriano Bigirimana ashikiriza ko bishika gake abahagarikizi bafatirwa ibihano bivanye nuko muri bino bihe abahagarikizi b'inkino za taekwondo basigaye bakoresha ubuhinga bwa none mu guhagarikira amahiganwa atandukanye ni kuri ino nkuru turangirije ko amakuru yari karavugwa kuri uno mugoroba mugire ijoro ryitwa